في الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيود أقيموا بالحما قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. on je taj pod kojim ćete biti sakupani. Nastavno braće, koristno s prošloga dersa, hadisa. Znači ono je pravilo koje smo učili, znači u ibaretu je sve zabranjeno dok ne dođe dokaz. A? a u dunjaličkim stvarima je sve dozvoljeno dok ne dođe zabrana. Znači to nije iz hadisa, to smo naveli zbog onoga što smo pričali. Recimo, piše sljedeću. Poštovanje ashaba prema poslaniku sallallahu jer su mogli kijasti, znači poslije prvoga pitanja, poslije sam on je odgovorio, šta? Koji je ovo dan? Oni su šutili. On je znači rekao, nije ovo dan kurbana, a? Znači, drugi put, kad, drugo pitanje kad je postavio koje je ovo mjesec, oni su mogli da, da razumiju, znači da, da hoće opet, da, znači mjesec koji jeste. Znači, ali zbog, zbog onaj, poštovanja poslanika nisu ništa rekli. Znači, to možemo izvući iz toga fajdu, znači treba imati poštovanje prema šehu isto. Kao što su asabima poštovanje prema poslaniku Obavezno je prenijeti hadis koji naučiš. Jer je poslanic selem naredio da prenesu onima koji nisu prisutni. I nemoj da neko govori, nema fajde njima govoriti. Znači, da preneseš hadis, znači ima fajde. Koje, koje su fajde? Prva, da je spala obaveza sa tebe, zbog naredbe. Spala je obaveza sa tebe. Druga korist jeste da neće moći reći nisam znao, nisam čuo. Neće imati, neće opravdanja na Dunjalku, a i na Hiratu. I treće, možda ne koristi sada, ali u budućnosti hoće. Zbog čega? Jer smo doživjeli da je u prošlo vrijeme znali su govoriti, rekao je šeh iz knjige od tog i tog šeha. Dok danas vidimo u današnjici da, alhamdulillah, vraćaju se ljudi na Kur'an i sunnet. Tako da, ako ne koristi trenutno, koristi inšala u budućnosti. Znači, danas ljudi vraćaju na Kur'an i sunnet. To ne znači, vraćao, da se neće spominjati govor u leme. Spominjati se. Ali ne toliko pretjerano kao što su nekada pretjeravali ili kao što dan danas neki pretjeravaju. Samo govore u lema šta kaže, a ne govori šta kaže Allah i poslani sa Neko rekao taj šeh, rekao taj šeh, rekao taj šeh, rekao, znaš, samo, samo to prenose, a ne govore šta je rekao Allah i poslan sa A isto tako oni koji samo govore rekao Allah, rekao poslan sa a ne govore, znači, govoru leme, šta su oni izvukli iz tih ajte hadisa. Znači, ne treba ni pretjergivati jednu i drugu stranu. Jer ko nam je postavio pravila po kojoj ćemo raditi? Ono pravilo iće što smo rekli. Ibadet je, u ibadet je sve zabranjeno dok ne dođe, jeste, naredba a u Dunjaluku je sve dozvoljeno dok ne daže zabran. Ko je to postoji nego ulema? Ha? Znači, govor uleme se uzma. Ne mora čovjek da razumije neki hadith da, da, da bi morao raditi. Nego ako znaš da je ako znaš da je naređeno, rađeš po njemu, iako ti možda nisi sad trenutno razumio zbog čega i šta je korist iz toga, tako to. Znači, ako je naredba, rađeš po tome. Znači, iako možda čovjek nije razumio zbog čega, šta je korist oko toga, zbog čega i tako, nego znači, radi se po tom odmah. Kaže da je bila hudba na hađetu vada. Ulema govori da je to bila hudba na hađetu vada. Ovo smo čitali jučer. Treba da se udovolji šehu sve kako bi mogao pričati, držati drs, kao na primjer da mu objezbedi štolicu, grijanje ili hlađenje ili ostalo. Znači da su dovolji šeh da bi mogao komotno da priča s opusti. Da se mijenja načini kod podučavanja, kao što je posljedno sam radio. Nekada je stojeći, nekada je sjedeći, nekada je na jahalici i tako. Znači sve to utječe. Znači da mijenjaš način podučavanja. Nekada će podučavati sjedeći, nekad ćeš stojeći, nekad ćeš na jahalici i tako. Nekad ćeš crtati, kao što sam sam, znači, znači mijenjati na, znači, onaj način podučavanja. Shodno potrebi. Posticaj na traženje znanja. Na traženje znanja. Da uzmeš hadis, da ga naučiš, iako nisi spreman za njega. Znači možda je dijete malo, možda je, ima neki drugi opravdanje. Znači uzmi ga, zapamti ga, išalo u budućnost, u budućnost će ga shvatiti. Ne smije se znanje skrivati. Jer posao sam rekao da prinesu na oni koji nisu prisutni. Da razmišljaš o dokazima, o pitanjima i tako. Jer poslanik sam nam postavio njima pitanje, znači da im kažu, su čekali šta će reći poslanik sam nam. Znači razmislaš šta bi mogu reći. Odgovor sufijama što kažu da uzimaju od živoga, to jest Allaha subhanahu wa ta'ala, a negiraj nama što uzmamo od mrtvoga, to je poslanik sa srnem. Jer poslanik se rekao prineste. Nije rekao sad dok sam ja živ, nego prineste uopšteno. Znači, odgovor sufijama što kažu da uzimaju oni od živoga. Znači Allah subhanahu ta'ala kaže direktno oni uzmaju ne njihovi šehovi. Kažu direktno znači Allah njima spušta objavu, a negiraju muslimanima ehli sunneta da uzmaju od mrtvog, to jest od sa Kaže, vi uzmate od posljednjega, mi kaže, uzmao odmah ne uzubila od Allaha. Ovo je hadis, znači, poslanik rekao, znači da, da preneseš. To znači, prenećeš njegov govor. Da li bio poslanik ili, ili nije. Za vrijeme i dan danas. Da je zabrana, zabranjena je kamata. Znači, amualukom. Naš, vaš imetak. Znači, ne smiješ uzeti nečiji imetak osim sa pravom. A kamata uzmaju bespravno. Ha? Uzmajte više nego što ste dali. Sad smo završili ovaj ders, ovaj hadis uzet ćemo sada poglavlje novo, braće nam pročitati, vi zapišite poglavlje i onda ostale, ostale riječi, znači to ćete naći inšala u hadisa. Poglavlje znanje prije riječi i rada, jer je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, znaj da je Allah samo jedan započet naukom, a i učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Oni su ostavili u nasljedstvo nauku i onaj koji bude stekao, stekao je veliki udio, ko kreni na put tražeći nauku, Allah subhanehu wa ta'ala će mu olakšati put prema džennetu. Buharija u ovom gornjem hadisu donio je samo fragmentarno u skladu sa postavljenom temom. Cijeli hadis prema navodima Tirmizije u prijevodu glasi Ko kreni na put tražeći nauku, Allah će mu olakšati put prema džennetu. Ko traži nauku, meleki mu sa zadovoljstvom podastiru svoja krila. Za učenjaka oprost moli sve što je na nebesima i na zemlji pa čak i ribe u vodi. Prednost učenjaka nad ostalim je kao prednost sjaja mjeseca u uštapu nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su nasljednici poslanika koji su im ostavili u nasljeđe samo nauku, a ne zlato i srebro, koji je uzme uzeo je veliku sreću. Potom je uzvišen i rekao, Allaha se boje od njegovih robova samo učeni. Pa ovo ponovo u obrazloženju sa fusnotom, a rekao je i upute svaćaju samo učeni i da smo mi slušali i pamtili savjete, ne bismo sada bili među drugovima džehennem, kazaći grešnici. On je rekao jesu li jednaki oni koji znaju i oni koji ne znaju. Poslanik sallallahu alaihi veselem je rekao, kome Allah bude htio dobro, on će ga uputiti u vjeru, a znanje se stiče samo učenjem. Ebu Zer je izjavio, kada bi, bi mi vi stavili britku sablju na ovu, pokazavši na svoju šiju, a ja mislio da mogu prije nego bi me posjekli provesti u dijelo makar jednu riječ koju sam čuo od poslanika sallallahu alaihi wasallam, ja bi je sproveo. Obrazloženje ovog u fusnoti je da je Buzer prilikom obavljanja hadža držao javno predavanje kod srednjeg džemreta. U toku predavanja prišao mu je neki mirsed i rekao, zar ti nije zabranjeno držati predavanje? Ebu Zer se nije slagao sa politikom u Aviji i još nekim njegovim doglavnicima, pa se morao iseliti iz Medine u Rebezu. Moavija mu je konačno zabranio javno održavanje predavanja, ali se on, eto, nije na Moavijinu zabu obazirao. Nastavak Hadisa, Ibn Abbas je rekao, budite dobri odgojitelji, mudraci, ali blagi, pravnici i opšte učeni ljudi. Kaže se, dobar odgajatelj je onaj koji odgaja svijet, počevši od osnovnog znanja ka visoko. Zakala her. Ovo nije hadis, ovo je znači govori Imam Buharije, hadis će kasnije, a što se tiče ovo Ebu Zer, znači kojemu je došao čovjek, krenuo se da to bio Osman radi A? Ovdje imamo dosta ajeta hadisa, ali to ću išala da, da, da komentaršamo opširnije, kad budu došli ti, da možemo budemo komentarsali ajet Allahove, tefsir, i isto tako hadise kad budu došli njihovo vrijeme. Znači, opširnije ćemo. A sad ćemo navesti samo neke koristi iz ovoga poglavlja odgovor tablikovcima, odgovor grupi tablikovcima da se znanje steče samo sa učenjem. Kao što je rečeno ovdje, znanje se steče samo učenjem, a ne kao što oni rade da idu izlaze u davu iako nisu podučeni. Jeste. Znači izlaze u davu i ne naučeni. Znači prvo treba naučiti, onak se pozivati vjeru. Odgovor ljudima koji ostavljaju preće stvari od drugih ili podučava fik prije akide ili slično. Znači ostavlja preče stvari. Kao što je došlo dobar odgajatelj onaj koji odgaja svijet počeši od osnovnog znanja ka visokom. Znači prvo podučavaš osnovno, a onda ostale stvari. Prvo podučaš akidu, pa onda fik i ostale stvari. I siru i tako. Znači prvo moraš čekati da nauči akidu, jer to je osnova. Evo Beke nije puno radio kao Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr je postio svaki drugi dan i je puno noći namaz, ali Ebu Bekr opet bio bolji od njega. Zbog čega? Zbog imana. Znači, šta treba čovjek da ima svoj iman, a ne dijela znači. Treba da povećava znanje o Allahu. Treba da se uči Kur'an i sunnet i da se poziva njemu, a ne govor ljudi i da se poziva u govor ljudi. Da se uči Kur'an i sunnet, a ne govor ljudi ili pozivanje u govor ljudi. Rad dolazi poslije znanja, jer ne može čovjek pričati ili raditi ako nema prethodno znanje. Tauhid, učiti prvo. Stepeni učenog čovjeka. Nasljedstvo koje su ostavili u Lema jeste šerijatsko znanje, rad i dava. Pozivanje u Allahu vjeru. Traženje nauke smatra se šarijatsko znanje, kao što smo ovdje naveli prije. Razlika ima kad prevedemo na arapskom kaže hauf i jehša, jehaf, ima razlika između, toga. Zato hauf znači bojat se, ha? Znači čovjek se može bojati i bez znanja. Ali kad kaže se innama jehša, samo se boje Allaha učeni, smatra se boje se sa znanjem. Pa eto, uzmite u korisniša kad naučite arapski, to ćete bolje znati. Znači šta znači ovdje? Jel ti bojiš Allaha? Jel se ja bojim Allaha? Bojimo se, a mi nismo znači učeni, ali se bojimo Allaha. A šta znači innama? Samo se učeni, znači boje se, znači boje se, ali sa znanjem. A mi se bojimo Allaha bez znanja, nemamo veliko neko znanje. Znači ima razlika na arabskom jeziku. Dobro, to ne morate, eto, nišala. Kad kaže ulema se, znači boji, samo se ulema kaže, u prijevodu znači, znači samo se ulema boji Allaha, ispravno. Znači, sami se oni, znači kako? Jesi mi ne bojimo Allaha? Učen jeste. Jer mi ne bojimo Allah? bojimo se. Ali nismo kao oni. Istinski, znači, sa znanjem, oni se boju. Jer on ima znanje. Dok mi se bojimo la nema puno znanja. Hajde, niša, ovo ćemo na arapskom, kad budemo naučiti arapsku pričati više. Podučavati ljude ono što razumiju, polahko, a ne odjedan put da mu se sve kaže. Znači, shodno njegovom svačanju. A ne da mu pričam različno sa ulema na na toliko i toliko, ne kažu haram, ne kažu važi ne kažu ovo, ne kažu ono, eh, je ovaj odgovara njemu na ovo, je ovaj odgovara njemu na ovo, na kraju čovjek ne zna šta više, šta je ispravno, šta više nije ispravno. Znači prvo da nauči šta je ispravno, kasnije kad bude došlo do tog stepana, onda će učiti opširnije. Ili da ga učiš pravilima, znači vjere neke, koje čovjek ne može da sada shvati, kao sulu fik, kao ajdu, fikije, pravila fika. Jer postoje mogućnost zbog tog njegovog velikog nesvaćanja da ostavi traženje znanja. Jer reći ovo je pre, ovo ne može niko, ovo samo može posebni ljudi da, da traže znanje. Nego jasno i glasno. Halal, ovo je halal zbog toga što kaže Allah kaže tako i ovo je haram zbog, čega, zbog toga što sam sam kaže ovako, idemo dalje. I polako će stepeno, pomalo, pomalo će razvijati svoj nivo znanja. Kada Allah kaže, znaj, obraćuje se kome, poslanica srnem, da je Allah samo jedan to je upućeno i nama isto. Znaj, kao što smo prvo na, početku rekli, znaj da je Allah samo jedan, znači to nije samo upućeno poslanicima, nego i nama isto. Kaže da mogu uzeti tog vremena, tačno. Obaveza na čovjeku podučavati ako nema ko drugi. Obave, obaveza na čovjeku da podučava ako nema ko drugi da podučava. Kao što Ebu Zer izjavio. Znači on s njom htio da zabrani, on nije prestao, zbog čega? Zato što je znao da nema, to je on vidio da niko nema prečin, on njega sada priča, zato je pričao iako su mu zabranili. Pročitaj sad, brate, one. Sad ćemo, braćo, pročitati poglavlja, zapišite poglavlje, jedno i drugo. Jeste, pročite. Ima dva hadisa u prvom poglavlju, ima u trećem poglavlju treći hadis i ukratko ćemo reći na ja. Pogled znači... Kako je poslanik, sallallahu alaihi sellem, darivao ashabe predavanjem i naukom da se ne bi razilazili. Pričao nam je Muhammed ja hadis. Pričao nam je Muhammed e, Jusuf i rekao da mu je prenio Sufjan od Ameša, on od Ebu Velida, a ovaj od Ebu Mesuda, da je rekao Poslanik sallallahu alihi veselem nas je podučavao predavanjem danima, ne prelazeći nam time nikad u dosad. Fusnota, odnosno obrazloženja ovog hadisa, Muhammed sallallahu alihi veselem držao je predavanja u džamiji danju, obično iz obavljenih namaza, birajući uvijek aktuelnu, korisnu i zanimljivu temu. Predavanja su bila kratka i jasna, pa su ih sluša, slušalci sa interesom i zanosom pamtili. Sljedeći hadis. Prišao nam je Muhammed b. Bešar i rekao da mu je prišao Jahja b. Seid, ovom Šube, njemu Ebu Tejja, prenoseći od Enesa, a ono do vjerovjesnika sallallahu alihi veselem da je rekao olakšavajte, a ne otežavajte, obveseljavajte, a ne rastjerujte. Fusnota ovog hadisa Ovaj hadis nadopunjuje značenje prethodnog hadisa, dajući predavaču još detaljnije upute za rad. Predavanje treba držati u pogodno vrijeme. Teme trebaju biti, biti aktuelnog, raznolikog sadržaja, a prvenstveno vjersko-moralnog, koji privlači slušalce. Iznošenje Allahovih kazni treba popratiti izlaganjem Allahove milosti isticanje jednog i drugog treba biti umjereno. Ima treći hadis pod posebnim poglavljem koji se, koje se naziva određivanje slušaocima vrijeme predavanja. Hadis. Pričao nam je Osman ibn Ebu Šejbe i kazao da mu je prenio Džerir od Mensura, on od Ebu Vajla da je rekao Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu poučavaše svijet svakog četvrtka. Pa mu je jedan čovjek rekao o Ebu Abdurrahmanu, volio bih zaista kada bi nam držao predavanja svakog dana. Od toga me odvraća, rekao je on, to što ne želim da vam stvaram dosadu. Ja vas darivam predavanjem onako kao što je poslanik sallallahu alaihi veselem darivao nas, bojeći se da nam ne pređe u dosadu. Znači, koristi iz ovih hadisa da se daje vremena ljudima između dersova između govora, jer ćete više voljeti i slušati i okupljat će se ponovo oko tebe. Nećete izbjegavati. Između dersova, u toku dersa, na zapišu. Jer ćete više voljeti, okupljat se oko tebe, nećete, nećete izbjegavati. Ako među učenicima ima i neki koji žele da im nastaviš što više, da im nastaviš pričati što više, a neki, nekima je dosadlo, umorili su se, preknut ćeš ders zbog toga što nećeš škoditi ni jednoj ni drugima. Jer onaj ko želi da uči, ko ima još znači, želje, može nastaviti da uči iz knjiga ili opet da uči za šehom, da uči usput, tako? Dok onome kome, koji se već umorio, znači bit će teško da sluša dalje. Ovo se kaže olakšavajte, a ne otežavajte. Znači, to znači isto jedna jedne strane, znači budeš blag. Kako ćemo sad odgovoriti na pitanje, ako, ko što je Asab kada je nosio zlatan prsten, došao mu posljedno, skinuo mu je sa ruke i bacio ga. A kaže, treba biti blag, treba biti, znači, olakšavati ljudima, ne otežavati. Odgovor na to jeste kako? Znači, shodno situaciji i, i, čovjeka. Znači, asa je isto došao u mešćit i odvršio nuždu, u se na, na lijep način mu objasnio. Dok je ovome, znači, bio je, znači, čvrsto u vjeri, može i grublje. Znači, shodno, znači, gledati na, na, na čovjeka. Nekom ćeš moći povisiti glas i opozoriti ga grublje, dok s nekim ćeš morati polako. Na najljepši način. Znači, shodno, znači, osobi koja je ispred tebe. Koliko god da pričaš, ti nisi kao poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tako da ne pokušaš niti čak da pozivaš non stop. Da pričaš o džennetu, džehennemu, znači, opšti dersovi. To ne znači, braćo, da šerijatske propise nećeš na, e, podučavati non stop. Poslanik non stop podučavao šerijatske propise. Sa govorom, sa dijelom, sa šutnjom, ko što hadisa, tako? Znači, nećeš non stop čovjeku pričati džennet, džennet, džennet, džennet, džennet, ne uzdovi nas vas sači od njega, ili opšte dersove. Ali što se tiče podučavanja, ovo je halal, ovo je haram, to treba non stop. Kad vidiš nešto da nije u redu, kažeš, to je zabranjeno zbog čega, zašto kao, poslanik se kaže tako i tako. Ili Allah se je zabranio. Ili ovo je naredio, Allah smantala, ovo je naredio poslanik sam nam. Napravili sad razliku. Znači, pričanje, znači, opštih dersova, ne non stop, ponekad. Zavisno shodnoj situaciji. A što se tiče šerijatskog znanja, znači, e, propisa, to se mora non stop podučavati. Ne možeš ti sad, ako vidiš nekoga da non stop griješi, ti šta kada ćeš mu govoriti? Odmah moraš. Znači, non stop šarijatski propise. A pričane o džennetu ili o džehennemu ili onaj e, opštim temama, to znači povremeno. Ste shvatili ovo? to je greška sad daja koji drži opće i dresove, dresove Ono se priča. To, džennet, jeste. Stvari, ono jeste. Zato smo, braćo, došli na ovog do, čega smo došli. Znači da deset godina imamo koliki naš nivo znanja. A? Da budeš milostiv, prema učenicima i prema ljudima. Blag. Između dvije stvari gleda se na veću korist. Znači, korist je držiš drsa, tako? A isto tako je korist da čovjek ne ode da, da, da te ne napusti. Znači, daje se prednost da prekineš drs kako bi ti čovjek ponovo došao pristupati na tom dersu. I to je veća korist. Ako je nekom opterećenje da sluša ders, ostranit će se na stranu, otiće kući, pa će se ponovo raditi da sluša, da nastaje slušati. Ne treba se opterećivati. I, i, i Selef je znao da se znade odmarati od učenja. Ali njihovo odmare nije bilo kao što danas naše. Odemo kući pa ospavamo. Ili ne da neko uzme igrice da igra. Ili neko šta ti ja znam gubi vremena nego su. Kad je bilo njihovo odmare uzme su neku knjigu koja govori o, o, pričama i tako. O siri i tako. A neko što mi danas odemo pa da se kaže odmorim. Pa kahu dva sata pije i tako. Znači njihov, znači opet su išli iz ibadeta i ibadet. Da se ne određuje sebi vrijeme za spavanje. Neđe ako ima neki hajr, radiš ga. Ako nema ima neki hajr, raspodeliš sebi vrijeme. Neću imati vrijeme kao nevjernici što imaju. Od toliko do toliko spava i šta god da bilo on u to vrijeme ostavlja sav posao. Ostavlja učenje, ostavlja sve. Nego idemo, kad se zadrijema, spavaš. Ljudima treba olakšavati, a ne otežavati. Kao na putovanju kad ideš, Nećeš početi sad dugo da učiš, nego ćeš kratke sure učiti, jer samo putovanje je teško za njih. Kratke sure ćeš na namazima i tako, znači ne smije, ne, nemoj da im otežavaš. Kao što smo naveli u trećem e, hadisu, da je Abdullah ibn Sa'ud radijallahu anhu, rekao da su Asabi znači, podučavali četvrtkom, podučavali svijet svakog četvrtka. I to je selef isto, znači držao, ne mora sad smo bilo koji. Znači da možeš dan sebi zauzeti koji, kad podučavaš. Znači nema smetnje, zato što niko njima nije negirao a isto tako s dokazima Kur'ana i Sunneta. Znači nije novotarija. Kad bi čovjek rekao, znači ja svakoga četvrtka podučavam ili ponedjeljka, taj taj ders u to i to vrijeme, znači nije to novotarija. Što se tiče, tiče eh, ovoga hadisa, on je već prošao u komentaru u 11. poglavlju, zapišite 11. poglavlje, u 68. hadisu. Komentar je već prošao tamo. Znači 11. poglavlje, 68. hadis. Znači u prvom i drugom hadisu koji smo naveli. To bi sve bilo za danas. Molim vas pa da nas učesti i da nas يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات يكفي فيكم رقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم